Konpritzen du, numeit izan dira, hor uh, eh, ekintzatzu frango gogorrake, eh? eh, eta jendia moitzen da, hori konpritzen du, ahont konpritzen du, eta uh, ados gira mobilizazione behar horrekin. Salbu da gaurko egoera da bakar-bakarrik, beren buria gaur haitzinean emiten duten FDZako eta ZIako buru horien uh, deliberuen eta hautien ondorioa, ez da besteik. Eta hori da, okaztin hori da, zera hontan, zenta, badu guai huita amagurte hola idela. Seila urtetik, eh, ara, krizak badira, dena liberaz buz haribuz eman duzte, bere nahitat, guazen zen gero eta horrein buru, eh, ara, seila edo urtetik, edo bi urtetaik badira krizatzu, batean eh, zerri, zerriaren hola da. urtetik edo bi urtetai beti krizatzu izaiten dira, eta Hara, eta gauko egunean, behi ez gertatzen dena, ez da besteik, uh, errepikat bizik ez da, horien hau tiende liberoa.